بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يدومية دعاية الجهد وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن صلاتي نماز من بار الله ونسكي نسك أصدر كلمة نسك تمامية تشريعات الهيه هر چیزی که الله از من خواسته که ما انجامش بدیم این معنای گسترده نسکه و بعضیا خاصش قرار دادن گفتن که نسک ذبح قربانیه فصلی لربک وانحر سلال به این آیه کردن ان اعطیناک الكوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فصلی لربک نماز بخون نمازت را خالصانه برای الله قرار بده وانحر و نحرت هم همینطور یعنی قربانیت ذبحت ذبح به غیر الله شرکه نماز به غیر الله شرکه عبادت دیگه عبادت باید خالصانه برای الله باشه الا لله الدین الخالص خالص باید برای الله باشه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين خالصانه باید الله یعنی الله را باید منزه بسازی در اون پرستشت پاک بسازی کسی را شریکش قرار ندی من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه هر کسی عملی انجام بده در اون عمل کسی را شریک من الله میگه قرار بده خودش رو شرکش رها میکنم وقتی که چیزی از الله میخوای باید مستقیما از الله بخوای کسی را همراه شریک نکنی نه ولی نه پیغمبری نه هیچ کسی شریک در اون طاعت و عبادت قرار ندی خالصانه برای الله باشه چنانچه در این دعا داریم در دعای استفتاح ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لله فقط برای الله و ما امروا الا الله مخلصین باید خالصانه الله برسیده بشه چه در اون نمازمون و ان المساجد لله مساجد برای الله الله در مساجد براش سر گذاشته میشه سر فروتنی ذلت نیاز و حاجت همونطور که مسجد و نمازت برای الله دعایت هم همونطور باید فقط از الله باشه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا همونطور که مسجد مال الله همونطور که مسجد خالصانه برای الله گذاشته شده برای الله حق نداری کسی را شریک الله جل شأنه قرار بدی همچنین الله جل شأنه میگوید قل امر ربي بالقسط و وجوهكم عند كل مسجد و وجوهكم یعنی خالصانه سر برای الله بذاری در مسجد در اون نماز و طاعت ودعوه مخلصین له الدین ودعوه مخلصین له الدین خالصانه الله را صدا بزنید دعا بکنید ودعوه مخلصین خالصانه کسی شریک الله قرار ندید در اون دعات دعا عبادته دعا هو العباده چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه الدعاء هو العباده دعاء عبادته بس عبادت انسان باید خالصانه برای الله باشه همونطور که نماز انسان باید خالصانه برای الله باشه ذبح انسان باید خالصانه برای الله باشه آیا دلیلی هم از قرآن هست که دعا عبادته بله دلیل از قرآن هم هست که دعا عبادته وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم دعا بکنید از من یعنی از من بخواهید استجب لكم من اجابت بکنم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اونهایی که استکبار میورزن روی گردان میشن از عبادت من چی عبادت اینجا یاد شد و قال ربكم ادعوني الله از شما خواسته که چی دعاش بکنید از او بخواهید اونهایی که از این دعا روی گردان میشن ان الذين يستكبرون عن عبادتي دعا عبادت شد یا نشد به نص قرآن دعا عبادت اونهایی که روی گردان بشن از دعای الله جل شانو جاشون کجاست سید خلون جهنم جاشون جهنمه وقتی که تو نیاز حاجتی داری شفیعی از مرده ولی پیغمبری قرار میدی تو از الله غافل شدی اولا کارتو تو خالصانه برای الله نیست دعای تو حاجت تو نیازمندی و فقر و احتیاجت از الله نطلبیدی نخواستی روی به الله این توجهت به سوی الله نبوده و وجه للذی فطر السماوات والارض توجهت به سوی الله نبود توجهت به مرده بود که اون شفقت به حالت بکنه اون واسطت بشه و دومم از الله غافل شدی روی گردان شدی دیگه نگفتی الله بار الله من محتاجتم من نیازمند کمکتم یاریتم دست نیازت به سوی چی بوش چی شد مرده اون ولی میخوای اون ولی فریاد رسد بشه الله رو به فراموشی سپردی دیگه نیمدی از الله مستقیم بخوای ای مرده تو بیا از الله بخواه برای من ای مرده تو برام فلان کاری بکن به عنوان شفیع همونطور که مشرکین مردگان و بتها را شفیع خودشون قرار میدادن و ما نعبودهم الا لیقربونا الی الله زلفا ما رو به الله نزدیک بکنن تو هم همین کاری داری میکنی خودت نرفتی به الله نزدیک بشی اون مرده رو واسطه قرار دادی که به الله نزدیک بشی هؤلاء شفعاؤنا عند الله اینا شفیع ما هستن نزد الله خودت نیمدی که متوجه به سوی الله بشی و روی به الله بیاری و فقر و نیازت را به درگاه الهی اقرار بکنی بلکه اومدی فقرت و نیازت به سوی اون مرده دست حاجت و نیازت دراز کردی افتقارت و نیازمندیت به سوی اون مرده است نه به سوی الله یکتا ان صلاتی پس نماز من بار الله و تمامی عبادت هام نسک من از ذبح و از قسم و حتی قسم من كان حالفا فليحلف بالله کسی قسم بخوره به الله فقط قسم بخوره ما حق ندانی نه به جانمون نه به جان پدرمون نه بچمون قسم بخوریم از شرکیات تمائم شرکیات تعویز بسن نه تمائم و تولد شرک از شرکیات پس انسان باید مطیع و فرمانبردار الهی بشه نمازمون طاعت ها و عبادت هامون و زندگیمون و محیای تمامی امور زندگیمون شؤون زندگیمون هر آنچه در زندگی خودمون انجام میدیم حتی اون لقمه که در دهن همسرمون میذاریم حتی اون هم خوابی و هم بستری حتی اون بچه ای که از ما ساخته میشه اون فرزندی که الله به ما عطا میکنه از دخترش از پسرش لله باشه با اسم الله هم بسری و هم خوابی میکنی با همسرت اون غذایی که لقمه ای که میخوری بسم الله باشه اون کاسبی که داری وارد مغازه‌ای که میشی ورد بازارت رو بگی لا اله الا الله وحده لا شریک له دستشویی و خلا میری همه امور زندگیت را رسول الله صلی الله علیه و سلم بهت یاد داده چنانچه الله جل شانه برش وحی کردن بس زندگیت چنان باشه که الله میخواد و محیای و مماتی و همچنین مرگم بارلاها برای توست مرگم چنانچه با روسفیدی باشه با عمل نیک باشه با توشه پر از خوبی و اعمال نیک باشه برای توست بارلاها مرگم و زندگیم مرگم با توشه پر از اعمال نیک مرگم هم بار الله با اون کلمه توحید باشه که از دنیا برم این از الله باید انسان بخواد قصه ابو را گفتم من که بر سر وفاتش جمع شدن گفتن که چگونه یادآورش بشیم که آخرین کلامش لا اله الا الله باشه چون رسول الله صلی مجده داده به اون کسی که آخرین سخنش از دنیا لا اله الا و توحید باشه بهشتیه ما بزرگه وقتی که میشینه اونجا میگه حدثنا فلان اسم راویا را میگه فلانی به من گفت فلانی به من گفت به اون شیخش گفته تا میرسه به ابو و بعد رسول الله صلی الله علیه و آله من کان آخر کلامه لا اله الا الله همونجا قبض روح میشه فوت میشه دخل الجنه را نمیگه من کان آخر کلامه لا اله الا الله ولا اله الا الله از دنیا از دنیا میره این یک از خادمین علمه یک از محدثین بزرگ اسلام این توفیق را پیدا کرد چون زندگیش برای الله بود مرگش هم برای الله شد چون زندگیش برای الله بود مرگش هم برای کی شد برای الله شد با توحید از دنیا رفت زندگیت با توحید نباشه مرگت هم با توحید نخواهد شد بخاطر همین از دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم چیه خواستن از الله حسن خاتمه پناه بردن از سوی خاتم اللهم من که حسن الخاتمه از الله بخوایم که حسن خاتمه بهم امید با نیکی بریم مرگمون با نیکی باشه با توحید باشه با عبادت و طاعت باشه نه با گناه و معصیت چون انسان در سرزمین محشر حش میشه چنانچه از دنیا رفته کسی در سجده و کسی در نماز و کسی با لب روزه و کسی با ذکر و کسی دیگر نه با نگاه نامحرم و با معصیت و غیبت و دروغ حجابی و بندباری صحابی بر سر شطور احرام بسته لبیک میگه لبیک اللهم لبیک از روی شطور میفته فوت میشه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم انه یبعث یوم القیامه ملبیا و قال علیه الصلاه و السلام انه یبعث یوم القیامه ملبیا همطور لبیک گویان در روز قیامت در صحنه محشر حاضر میشه توحیده این اثر توحیده اثر عبادت اثر طاعت محیای و مماتی لله رب العالمین مرگ انسان برای الله باشه جل شانه محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له اون اللهی که باید به او را پرستید بدون اینکه کسی در اون عبادت و پرستش شریکی برایش قرار بدیم بحثش شریک قرار دادن الله در عبادت های مختلفه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی هر آن چیزی که از طاعت و عبادت از نماز و روزه و ذبح و قربانی و قسم و هر چیزی هست باید خالصانه برای الله باشه لله رب العالمین لا شریک له بدون اینکه کسی در اون عبادت شریک برای الله قرار بدید بحث شرک در چی اینجا شرک در ربوبیت به نظر شما اینجا اینکه خالقی غیر از خالق یکتا قرار بدید برای الله بگیم خالق دین یعنی شرک مشرکین این بود که برای الله در آفرینش شریک قرار براش میدادن میگفتن که خالق دیگر هست آفریدگار دیگر هست نه والله بحث از آفریدگار دیگر نیست بحث از پرستش غیر از آفریدگار یکتاست که منت خلق و آفرینش بر سر ما و شما داره اون اللهی که من و شما را آفرید و جهت وجه الذی فطر السماوات والارض اون اللهی که ما را آفریده مستحق پرستشه که نمازمون دعامون ذبحمون قربانیمون همه چیزمون برای اون الله رب العالمین باشه لله رب العالمین اون که آفریدگار جهانیانه لا شریک له در اون عبادتی که برای اون آفریدگار جهانیان قرار میدیم برای شریکی در اون عبادت قائل نشی بحث شرک در چیه شرک در عبادت و طاعت شریکی هیچ نوع شرکی برای الله قرار ندیم چه در اون حقوق منحصر به فردش از توحید که اگر خدشدار شد بهشت الهی بر ما حرام میشه الله حرام کرده بهشتش را بر کسی که در عبادتی از عبادتها برای الله شریک قائل بشه بله اگر اون شرک در طاعت از ساعت ها باشه شاید الله ببخشه و بیامرز ولی در عبادت خیر از هوای نفس اطاعت میکنی معصیتی را انجام میدی ابلیس بهت وسوسه میکنه کبیره از کبایر انجام میدی شرکی از شرک ها هست ولی شرک از غره بخاطر همین الله جل شانه میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک اکبر را اصلا الله نمیبخشه و یغفر ما دون ذلك دون اون شرک اکبر یعنی شرک از لمن یشاء یغفر ما دون ذلك لمن یشاء پس اینجا هست که ما باید بدونیم سر نماز این دعا که میکنیم منظور و مقصود مقصود چیه ها تمامی عبادت ها و طاعت هامون برای توست بدون اینکه شریکی برای تو در اون عبادت و طاعت قرار بدیم و بذالک امرت این چنین تو مرا امر کردی دستور دادی بهم و انا اول المسلمین در بعضی از روایت ها اومده و انا من المسلمین صحیح و انا اول المسلمین چنانچه امام شافعی رحمه الله هم میگه صحیح و انا اول المسلمین یعنی من اول از خودم شروع میکنم قبل از اینکه به دیگران بگم که عبادتم خالصانه برای الله باشه طاعتم برای الله باشه یکتا او را در عبادت و طاعتم قرار بدم قبل از اینکه به دیگران بگم بار الله اول خودم شروع میکنم چنانچه امام شوکانی رحمه الله میگه گفته شده بعضی از روات تصرف کردن چون ما اولی مسلمان نیستیم این شبه در ذهنشون بوده بخاطر همین این لفظ را تعدیلش کردن جای اول المسلمین گفته و انا من المسلمین به جای اول المسلمین میگه و هو وهم توهم لوهمه كبعض الراويات متوهم شدن أن معنى وأنا أول المسلمين أي أن أني أول شخص أتصف بذلك من اول شخصی هم به بإيمان بعد ان كان الناس بمعزل من بعد از اینکه مردم مؤمن نبودن یعنی يعني من اولین کسی هم که مؤمنه وليس كذلك این چنین معنا درست نیست بل معناه المسارعه بيان المسارعه في الامتثال كما امر به این اولویت در پایبندی به دستورات و فرامین الهیه یعنی الها من پیشتاز میدانم پیشتاز به سوی عبادت و طاعتتم بار الها به سوی پایبندی همونطور که الله در قرآن میگوید قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اگر الله فرزندی داشت من اولین کسانی بودم که او را میپرستند و همچنین موسی میگه و قال موسی و اول المؤمنین من اولین مؤمنان خب قبل از موسی ابراهیم بود و دیگر پیامبران نوح آدم پیامبران زیادی قبل از موسی علیه السلام بودن یوسف یعقوب اسحاق اینا پیامبر بودن که مؤمن بودن پس اینجا و انا اول المؤمنین که بر زبان موسی اومده به معنای چیه معنای پیشتازی در پایبندی به فرامین الهی اللهم انت الملك لا اله الا انت اقرار به بندگی اقرار بر اینکه ما مملوکیم و مالکمون الله یکتاست از آن الله امانتی چنانچه ام سلیم زمانی که ابو تلحب میاد از سفر میاد همون شبی که میرسه میبینه بچهش کنج منزل لحاف روشه بگیم بچه غذا خورده و <laughs> نه خوابه منظورش اینه که مرده ام سلیم مادر انس انس بن مالک رضی الله عنه صبح که میشه میگه بس چرا بچه بلند نشد ام سلیم میگه به ابو تلحب میگه که اگر همسایت امانتی بهت میداد مال خودشه امانتی مالکش بوده دست داد فرداش اومد گفت که امانتم را بهم بده بهش میدی گفت که بله مالکشه دیگه مال خودشه اومده مال خودش رو تحویل بگیره گفت که خب، پس فرزندمون الله زندگانی بهش داد الله هم او را میراند مرد مرگش دست الله دست من و تو نیست مال خودشه برداشت ناراحت میشه بود الحمید نزد رسول الله صلی الله علیه و بعد رسول الله میگه میده که در ازای این فرزند به خاطر صبرتون فرزندانی بهتر بعد راوی میگه که دیدم که بعد از اون فرزند نه تا از فرزندان این زن حافظ قرآن بودن و جز مجاهدین بودن و الی آخر روایت بس خودت را مملوک باید بدونی خودت را بنده ای که صاحب اختیار خودت نیستی نه کلیت نه قلبت نمیتونی به کسی اهدا بکنی نمیتونی به کسی ببخشی نمیتونی به کسی بفروشی چون مالک خودت نیستی مالکت اللهه اون کسی که تو را آفریده تو مملوکی مالکت الله یکتاست اون کسی که مالک توست باید از ازش پیروی بکنی او مالک توست هرگاه سرپیچی کردی از دستور مالکت یعنی تو, تو او را به عنوان مالک بودن بر خودت نپذیرفتی سرپیچی تو نافرمانی تو دلالت بر چیه دلالت بر اینکه ملک یوم الدین بودن الله را زیر سوال بردی با اون عملت تابع هوای نفس تابع ابلیس شدی الله بهت گفته گوش زد کرده فتخذوه عدوا انه لكم عدو مبین ابلیس دشمن شماست او را به دشمنی بگیرید شما به دوستی گرفتید حرفشو گوش میکنید هر آن چیزی که حرامه داره انجام میدید انگار که او مالک شماست انگار که او صاحب تصرف در امور زندگی شماست او را همه کار قرار دادید مرا فراموش کردید اینجا هست که انسان باید یادآور این قضیه بشه که ها مالک من توی اگر اشتباهی خطایی از من سر زده از سر من بگذر حف کن بخاطر همین در دنباله دعا میاد فغفل لی ذنوبی جمیعا الله تمامی گناهان منو ببخش پس اول باید این توسل بیاد این کمک و یاری طلبیدن از الله با اسمها و صفات نیکش بیاد یعنی اینجا داریم ما متوسل میشیم متوسل میشیم به عبادتمون و توجهمون به سوی الله متوسل میشیم به آفرینش الهی بار تو آفریننده ای متوسل میشیم به ایمان ما و انا اول المسلمین متوسل میشیم به عمل صالحی که انجام دادیم چنانچه اون سه نفری که در غار گیر کردن یکیشون به خاطر خیشتنداری و یکی پرهیز از زنا و صبر در مقابل پدر مادرش و صخره برداشته شد قصهش طولانیه خب الله نجاتشون داد و اینا متوسل شدن به عمل نیکشون توسله و انا اول المسلمین اینجا توسله به اون ایمانی که به الله ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا توسل به ایمانه جای توسل داریم به عمل صالح جای توسل داریم به ایمان جای توسل داریم به دعای شخص صالح زنده نمرده چنانچه صحابی میاد میگه یا رسول الله شدن برای ما دعا کن و دعا میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم جایی هم داریم توسل به های الهی اللهم انك انت الرحمن فرحمنی انك انت الغفار فاغفر لی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني جای توسل به اوصاف الهیه مثل وقتی که انسان جایش درد میگیره دست بذاره بگه بسم الله بسم الله اعوذ بعزت الله توسل به صفات الله عزت الهی اعوذ بعزت الله و من شر ما اجد و توسل به چیه اوصاف الهی و جای توسل به افعال الهیه اللهم صل على محمد وعلى على محمد كما صليت على ابراهيم و على آل چنانچه اونجا فعلت این بوده که درود بفرستی بر ابراهیم بر محمد و آل محمد هم درود بفرست بر الها این توسل چیه توسل به فعل الهی جایی توسل پس به اسم الله جل شانه جایی به وصفشه جایی به فعلشه جایی به حال داعیه هفتمیش چنانچه موسی علیه السلام دعا میکنه انی لما انزلت الی من خیر فقیر فقیرم به درگاهت محتاجم به درگاهت نیازمندم به درگاهت حال خودتو بگی به اقرار بکنی مثل دعای قبلی که از الله بخواهیم در مقابل اون تقصیرات ما نقنی من الخطایا بس اقرار به اشتباهه حالمونه حالمون پر از گناه معصیت بار الله ما رو ببخش اللهم انت الملك توسل به صفات الهیه لا اله الا انت معبودی بحق جستو نیست بار الله لا اله الا انت توسل به فعله الله معبوده مألوهه الله معبوده و مألوه اله یأله الوهتن تعلیم میشه یعنی تعظیم میشه با محبت به بزرگی یاد میشه با اون عبادت و با اون فرمانبرداری و پرستش و اطاعت معنای لا اله قبلا زیاد توضیح دادم که نیاز به شرح و توضیحش نیست ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل الله به حق پرستیده میشه لا اله الا انت یعنی معبودی به حق نیست که پرستیده بشه جز تو بار الها یعنی تو هستی که فقط مستحق پرستشی مستحقی که پرستیده بشی گفتیم معلوه به معنای مفعول میاد معلوه یعنی معبوده یعنی پرستیده میشه تعلیه میشه لا اله الا انت انت ربی و انا عبدک الله رب خالق آفریننده است هرچند که رب اصل بر اینه که وقتی که معرف میاد با الف لام میاد الله یکتاست غیر از الله رب گفته نمیشه یا جایی که به باب اضافه بی انت ربی تو خالق منی آفریدگار منی رب منی مدبر منی الله ربه الله آفریدگار ماست اینجا اقرار به آفریدگاری خالق بودن الله جل شانه و اثبات ربوبیتش بر خلقش اونجا اثبات الوهیتش بر خلقش بود لا اله الا انت اثبات الوهیتش اینجا اثبات ربوبیتش بر خلقش توحید صدا توحید الوهیت ربوبیت اسماء صفات بگیم توحید علمی و عملی توحید علمی یکتا قرار دادن الله در افعال خودشه این علمیه یعنی الله را یکتا قرار بدی در روزی در خلق آفرینش تدبیر توحید عملی الله را یکتا قرار بدی در اعمال خودت افعال خودت طاعت و عبادت رو خالصانه برای الله قرار بدی این توحید عملیه توحید علمی بخوام شاخش بیشتر بکنیم توضیح بیشتر بدیم اسماء و صفات با ربوبیت ملک اللهم انت الملک چیه اسماء و صفات انت ربی خالق آفریننده است ربوبیت این دو تا از شاخه های توحید لا اله الا انت چیه برمیگرده به اعمال ما افعال ما الله را باید معبود قرار بدی گفتیم معبود مفعول مألوه بر وزن مفعول به معنای معبود مألوه الله را یکتا قرار بدی در اعمال خود توحید چی عبادت توحید عملی انت ربی و انا عبدك منم بنده تو هم محتاجتم یعنی همونطور گفتیم توسل به حال داعی انی لما انزلت الی من خیر فقیر من بندتم بار الله محتاجم به درگاهت و انا عبدك ظلمت نفسی و اعترفت ذنبی بندتم در حق خودم ظلم کردم چنانچه آدم ظلم کرد و اقرار به گناهش کرد الله بخشید یکی از اسباب بخشش گناهان اقرار به اشتباهه اقرار بکنیم به درگاه الهی که ما مقصریم بار الله ما مقصریم در حق نفس خودمون ظلم کردیم ظلمت نفسی و اعترفت به ذنبی اعتراف میکنم به گناهم معترفم تو بخشنده ای بار ها فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت الله تمامی گناهان من رو ببخش هیچ کسی گناه رو نمیبخشه جز تو بخشنده فقط الله فقط الله که بخشنده است چون الله فقط که مستحق چون الله که فقط میبخشه پس الله که فقط مستحق پرستشه اینم بدونید لازمشه چون الله آفریدگاره پس الله مستحق پرستش چون الله که فقط میبخشه پس الله که فقط اقرار به درگاهش بکنی در مقابل خطامون اشتباهمون تقصیرمون چون او بخشنده است اگر کسی دیگر جز الله بخشنده بود جایز بود که ما بهش روی می تو هم ما را ببخش ولیکن بخشنده کیه الله انه لا یغفر الذنوب الا ان گناهان را کسی جز تو هیچ کس مرده میبخشه ولی میبخشه پیغمبر میبخشه گناهانت بین خودت زنا کردی معصیت کردی این حیله ای که نصارا قرار دادن گفتن که بیاد ما کلید داریم کلید بهش دست ماست ما میبخشیم و طرف میاد هر خطایی میکنه بعد میاد نزد کشیش کشیش گناهانش رو میبخشه آبی بر سر صورتش میپاشه میگه گناهانت پاک شد بخشش دست کشیش نیست بخشش دست ولی نیست مثل بعضی از صوفی ها که مرید دارن میرن پیش شیخشون آبی بر صورتشون میکشه یا دستی میکشه میگه خلاص گناهت پاک شد نه والله هیچ کسی جز الله شرکه هیچ کسی جز الله بخشنده نیست و نه هم محبتت نسبت به ولی پیغمبری امامی سبب میشه که گناهانت کفاره بشه هیچ کسی جز الله مکفر ذنوب نیست بخشنده گناهان نیست الله که فقط میبخشه و فقط باید از الله بطلبی و بخواهی که گناهانت ببخشه انه لا یغفر الذنوب الا انت وهدنی لاحسن الاخلاق لا يهدي احسنها الا دين اهمیت اخلاقه رفتار نیکه کردار درسته چه با پدر و مادر چه با برادر چه با خواهر چه با دوست رفیق همسایه الجار و ثم الدار همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اهمیت رفتاره چه در رفتارمون با الله جل شأنه با اون نماز عبادتمون که باید درست باشه احسن باشه له احسن الاخلاق اخلاقمون با الله درست باشه در اون طاعت عبادتمون و اخلاقمون رفتارمون با خلق خدا اون خلق خوی ما اخلاق از خلق خوی در تعریف اخلاق میاد اون خویی هست که سرچشمش قلبه از قلب انسان اگر انسان پاکیه درستیه اون کسی که معتقدش صاف و پاکه دلش درست و راسته خوی خوبی برخورداره رفتارش هم درسته با توجه به اون خوی درستش اون قلبت اگر درست شد خویش درست شد شکلش و قالبش اون گلی که قلبت از ازش درست شده گل پاکی شد اون مضغه گوشتی که الله میگه در قلب تو قرار داده همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلحت صلح الجسد اینو درست قرار دادی رفتار درست میشه این خویه اخلاقه اذا صلحت صلح الجسد خویه این رفتار این خلقه از الله باید انسان بخواد که خلق و خویش درست بشه نه اینکه حسن بشه خوب بشه بلکه خوبترین بشه احسن وهدنی لاحسن الاخلاق نگفت حسن الاخلاق او اخلاق حسن نه احسن بهترین اخلاقا مادر ازت لذت ببره با حرفت سخنت پدر از حرف و سخنت لذت ببره با اون تکریمش احترامش با بوسیدن دستش با بوسیدن سرش همسایه از اون لبخندت خندت سخن درستت لذت ببره نه اینکه ازت متنفر بشه برنجه زخمی به این بزن تعنی به این بزن المؤمن لیس بطعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذی بعد دهن نیست مؤمن بد دهن نیست بد اخلاق نیست بد رفتار نیست بد کردار نیست بدگو نیست فحش نمیده دشنام نمیده ناسزا نمیگه تعنه به کسی نمیزنه والله عجیب دینیه دینی که تو را به خوبی دستور میده و دینی که از تو میخواهه از الله یاری به طلبی در مقابل خوب شدن و درست بودن این یاری طلبی نه در نماز فرضت ایستادی از الله یاری میطلبی که انسان درست خوبی بشی پسندیده نزد الله بشی الله لذت ببره از این بندش که آفریده چنانچه الله افتخار میکنه نزد ملائکش بندگان من چون ملائکه اعتراض کردن دیگه چرا آدم را میافرینی که کشت و کشتار بکنه بعد الله میگه من اون چیزی میدونم که شما نمیدونید کسانی هستن از بندگان و مخلوقات الهی که الله افتخار میکنه و در آسمان ها صدا میزنه به جبرئیل فنانی رو من دوست دارم نگاه بکنید که چه آدمیه اون اخلاق و رفتار و کردار درستش ما باید این چنین شخصی بشیم بهترین اخلاق رو داشته باشیم اونجا هست که این اخلاق درست ما سبب میشه الله ما رو دوست داشته باشه و اگر الله ما رو دوست داشته باشه ملائکه ما دوست میدارن و محبت ما هم در دل بندگان کاشته میشه این چیزی هست که انسان باید هم با زبانش از الله بخواهد این اخلاق درست گفتم اخلاق با الله و با خلقش سعی بکنه که این اصلاح بشه و از الله بخواهد که او را یاری بده در اصلاحش هدفمون از این جلسات چیه نمازمون درست بشه ارتباطمون اول اخلاقمون رفتارمون با الله خویمون با الله این دلمون چطور سیقل بخوره با الله در اون عبادت در اون نیایشمون در اون طاعتمون در اون دعامون چی میگیم سر نماز از الله چی میخواهیم پس اینجا اعترافه در کنار این خواسته به این که هدایت به سوی اخلاق نیک دست الله اکتسابی نیست فکر نکن اگر خلق و خوی درستی داری خودت به دستش آوردی الله توفیقت داده این منت و این نعمت را از الله ببین الله هست که به تو عطا کرده الله هست که به تو عطا کرده ننازم به خودت اگر اگر دیدی که مردمم زبان نیکی ازت دارن حرف خوبی درستی دربارت میگن فکر نکن که خودت به دست آوردی نه الله که یاری داده الله بهت داده لا یهدی لاحسنها الا انت هدایت نمیده به سوی بهترین اخلاقا جز خودت بار الله وصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت از من اخلاق زشت رفتار نادرست ناپسند دور بکن بار الله واصرف عنی یعنی منو منصرف کن از اون اخلاق نادرست منو دور کن بار الله از اون اخلاق نادرست ناپسند کسی جز تو نیست که مرا از اون اخلاق ناپسند دور بکنه لا یصرف عنی سیئها الا انت این اعتراف به اون تقصیری که ما داریم کوتاهی که داریم به اون عجزی که ما داریم بار راه ما به درگاه عاجزیم عاجزیم نیاز داریم هدایتمون بکنی به اخلاق درست و نیاز داریم که از اون اخلاق نادرست ما را دور کنی اهمیت گفتیم اینجا اخلاق در این مقام لبیک و سعدیک لبیک اصل تلبیه الب بالمقام ای اقام فی الب بالمقام یعنی اقامت ورزید در یک جایگاه استقامته اقامت بر طاعت لبیک یعنی الله ندایت را استجابت کردم اطاعت کردم پایبند شدم به فرامینت بار الله لبیک یعنی روی آوردم بار الله به طاعت و عبادتت لبیک لبیک گفتم به سوی حج یعنی استجابت کردم بار الله دستورت فرامینت و اومدم به سوی حجت لبیک و سعدیک سعدیک ای اسعادم بعد اسعاد طاعتم بعد طاعه یعنی طاعتی پس از طاعت دیگر یعنی بار الله به سوی تو اومدم با طاعت و عبادت و از تو یاری میطلبم که این عبادت و طاعت تکرار بشه ادامه بیابه نه اینکه قطع بشه والخير كله في يديك والخير خزینه خوبی مخزن خوبی های خوبی ها کلیدش دست الله دست خلق الله نیست خوبی فقط از سوی الله والخير كله في يديك خوبی ها از سوی الله به دست الله هر خوبی از الله بچه میخوای از الله مال میخوای از الله تن سالمی میخوای شفای مریضی میخوای هر چیزی میخوای اون خیریتی که تو تمعش داری احساس کمبودیش میکنی همسر میخوای بچه میخوای شفای پدر مادرت میخوای اون خیریت رو باید از کی بخوای از الله چرا چون خیریت امور کی رقم میزنه فقط الله والخير كله بيدك فقط انت یعنی فقط تو بار الله خیر و خوبی ها فقط تو هستی که ورق میزنی از سوی توست و شر ليس اليك تو بدی ورق نمیزنی بار الله بدی از سوی تو, نیست بدی در مخلوق نه از خالق ظهر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت اید الناس بدی کسب من و توست شر به نسبت من و توست الله ابلیس را نیافرید که شر بشه ابلیس را آفرید تا اینکه تو الله را خالصانه بپرستی تعم و لذت عبادتت رو بچشی اگر نه لذت نداشت اون عبادت وقتی که شیطان نیاد تو رو وسوسه بکنه تو رو غافل بکنه از عبادت عاد اون عبادت میشه تو عادت چه لذتی داشت الله حکیمه در خلق اون چیزی که به نسبت من و شما شره نه به نسبت خودش شره به نسبت من و شماست نسبیه محض شر نیست اگر گناه و معصیت قرار داده در مقابلش توبه قرار داده که خیره اگر زناس اگر دروغه اگر بهتانه هر عمل ناپسندی هست در ازایش توبه قرار داده و الله بندگان تواب را هم دوست داره اگر گناه نبود چطور به این منزلت و مقام میرسیدیم فتلقا آدم ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم اگر گناه نبود کسی میدونست که الله تواب رحیمه نه پس الله شر را خلقت نمیکنه شر در مخلوقات در مقابل رفتارشون و به نسبت مخلوقات نه به نسبت الله و آفرینشش و شر لیس ایلیک انا بک و ایلیک انا بک ای بک السجیر یعنی توفیقی بک انا بک یعنی بک السجیر از تو کمک فقط میطلبم یاری میتردم از تو مدد میخوام بار الله فقط از تو مدد نه از غیر الله نه فلانی نه بلانی فقط الله مدد یاری میده مددمون رو فقط از الله بتلبیم توفیقمون رو فقط از الله بطلبیم و انا بک یعنی بک اتوسل و بک استجیر و بک التجه توفیقی بک توفیق من از سوی توست رجوع من به سوی توست انا بک و الیک یعنی و به تو هم رجوع میکنم لجوع من رجوع من التجائی الیک رجوع من به سوی توست بار الله به سوی تو برمیگردم اگر گناهی کردم به سوی تو میام اگر یاری خاصم از تو میخوام مرگم زندگیم چنانچه داشتیم ان صلاتي ونسكي و ومماتي لله رب العالمين انا بك واليك و گفته شده و الیک و الیک المصیر انا بک من با استعانت به تو هستم که زندگی میکنم و الیک ای و الیک اصیر و به سوی تو باز میگردم و میمیرم تبارکت و تعالیت استغفرك و اتوب الیک تبارکت و تعالیت تبارکت گفتیم در بحث برکات الله متبارکه سبحانك اللهم و بحمدك و اسمك الله متبارکه گفتیم خصوصیت الله با این وصف پر خیر و برکته الله که با اون خیر و برکت متبارک مستحق خوبیات شدنه بینیکیات شدنه الله متبارکه تبارکت یعنی تو بار الها مستحق درود و یاد نیکی مستحق ستایشی تو متبارکی بار الها تبارکت و تعالیت و تو هستی که متعالی الله متعالیه علو الله علو ذاته علو قهره وعلو جایگاه و مکانته الله متعالیه با علو ذاتش وهو القاهر فوق عباده فوق عباد الله جدا از مخلوقات مباین از مخلوقات الله مخلوقات در مقابلش چیزی نیستن و سماوات و مطویات بیمینه آسمان ها و زمین همه در کف دست الله هن الله در قرآن میگه یک ذره مطوی شدن یعنی روی هم فشرده شدن در دست الله هیچی نیستن مخلوقات در مقابل عظمت الله مخلوقات چیزی نیستن در مقابل الله حجاب و نور حجاب الله نوره اگر یک نور از نور صورت الهی از اون حجاب رد بشه چرا رسول به معراج رفتن سوال پرسی آیا الله را دیدی گفتن حجاب نور اگر یک نور عبور بکنه میگه احرقت صبحات وجهی مد بصره من خلقه اون نور یک نورش شعاع وجهش تمامی مخلوقات رو نابود میکنه مخلوقات چیزی نیست در مقابل الله یکتا الله پس متعالی بر خلقش هرچند که این آفرینش دگرگون میشه و دوباره اون جایگاه را پیدا میکنه که بتونه الله را ببینه در روز قیامت این دنیا هست که مخلوقات این چنین ضعیف خلقت شدن وقتی که موسی علیه السلام از الله خواست که او را ببینه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی خب بار الله تو را ببینم گفت که نمیتونی مرا ببینی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا با یک تجلی فقط با یک اشاره کوه نابود میشه ضعف مخلوقات در این دنیا در مقابل دیدن ذات متعالی الله تبارک و تعالی الله متعالی پس با ذاتش الله متعالی با قهر و جبروتش و هو القاهر فوق عباده و هو القاهر ما مقهوریم کن فیکونی الله بگه کن بگه فلانی بمیره نابود بشه نابود میشه مرگمون زندگیمون شفامون مریضیمون به دست اللهه و هو القاهر فوق عباده این علو و قهره الله متعالی با قهرش و الله متعالی با شأن و مکانتش سبحانه و تعالی عما یصفون ولله المثل الاعلى سبحانه و تعالی الله متعالی عما یصفون الله پاک و منزه از هر صفت نقص و عیبی اثبات فرزند اثبات همسر اثبات شریک الله متعالیه شأنش الله بالاست مکانتش جایگاهش بالاست ولله المثل الاعلى الله بالاترین مثال ها رو دارد تبارکت و تعالی بار الله تو متعالی پس تو متبارکی و تو متعالی استغفرك و اتوب الیک اینا همه توسل بود انواع توسل به ذات باری تعالی به اون اوصافش به اون افعالش به اون اسمای نیکش تبارکت و تعالیت استغفرک بر الله استغفار و توبه میکنم و اتوب الیک و توبه کنان دست حاجت رو به سوی تو بلند میکنم از تو بخشش گناهانم را میطلبم بار الله مرا ببخش و بیامرز از الله میخوایم که گناهانمون را ببخشه و بیامرزه و عفو کنه و ما را رو سفید به درگاهش قرار بده صلی الله علی محمد و علی محمد